ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro bya hadisanganiro nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amabanga y'abahuza atutuma imanza zo ku mitumba zinyaruka kandi zigabanuka bivugwa na Adrien Sibumana amenyesha ko amabanga y'abahuza sana y'abashinga ntahe nubwo baba batatiwe baza kumutega abiri muri ano makuru bamwe mu badandaza bakora urudandazwa ndengambibe ngo ntibaze urutonde rw'ibidandazwa ndetse n'inkaratasi zikenerwa muri urwo rudandazwa ikindi bavuga ni ukubura ibiro bya Obel ku mipaka ya Cendajuru Kigamba yo mu ntara ya Cankuzo muri ano makuru kandi turaza kubabwira ibice bikuru bigize ubumwe bw'abarundi Burundi harimo kwiyemeza kubahiriza akarangamutima komwe bw'abarundi no gutunganya ubuzima bw'igihugu Yvette Njimbere nje ngomanda bashikiriza no makuru anayandi ni mukanya ni musangwa ikaze Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Nongere ndabaye ikaze mwana no makuru abakomisiyoneri 34 bakorera mu isoko y'ibitungo yo mu vyagwa vya Ngozi muri komine gashikanwa nibo baraye mu gasho inyuma yaho bafatiwe kuri uyu wa gatatu muri iyo soko bafashwe hari abavuga ko ari abakozi Sebuja baja kubagurira icegira ca komiseri ajejwe igipolisi mu buraruko yararongoye icyo gikorwa akavuga ko babagira ko amatohoza uwo basanga atari mu komisiyoneri bamurekure mu ntwaro no mu gipolisi bavuga ko umugozi w'inka arekure kugira abakozi batarenga babiri kandi akabandikisha kuri mirongo icyenda bari bafashwe kuwa gatatu wahera batandatu akaba ari bo bagifunzwe kuko batarariha Hamande y'ibihumbi ijana basabwa umwe umwe iyo soko y'ibitungwa y'ingozi ikaba yarimwo abakomisiyoneri majana ane n'umwe mu gisata cy'ubutungane abagize intahe yo kumugina bitwa abahuza bo ku mitumba ngo bafite uruhara ntangere mu kuzuriza abanyagihugu amabanga yabo akazotuma amatati agabanuka ku mitumba bikaba bivugwa n'uburongo y'urwego rw'abashingantahe atwanyansi bomana avuga ko amabanga y'abahuza asa n'amabanga y'abashingantahe nubwo bo baba batatiwe akabona ko abahuza bazotuma imanza zo ku mitumba zinyaruka tumukurikire amajwi akaba yatorerakanijwe na Moyize Misago abo rero bato babahuza abantu bato baba baratiwe bashobora kuba baratiwe canke batatiwe mugabo ingeso zose zisabwa mu mushinga ntahe barazikeneye nizo basabwa kuba bafise kuvuga ukuri kuturiza abandi utarabye n'inkunzi no mu kurahira nibyo bazorahira kandi ntibazorahira imbere y'abashinga nta bazorahira imbere indahiro zawe zizakigwa n'abo muri sentare y'intango ni mu bubasha leta ifise bwo gutunganya ibyerekeye imanza abashinga ntahe nabo ni akaranga niragi n'umugenzo akarusho abahuza bagiye kuzanira abanyagihugu mukabona gute Eh, ubwa mbere na mbere bwo urabye ibyo babasaba babasaba kwigenza nk'abashinga nta ibyo biranezereye cyane kuko yaba abantu bose batunganiriza abenegihugu bataraba nkunzi ngo barabe ibindi bindi bagere nta ngorane tuba dufise namba tuba turonka icyo rero ni cyiza cyane hanyuma kandi nibaza ko babisabye abo nabo bandi bazakira indahiro zabo eh, nabo nyine baba babibasabye none wowe woza kurahiza umuntu usaba ko birya wewe atabyufise bizotuma rero bikebura cyane abacamanza kuva kuri abo bahuza no gushika hejuru ikintu cya kabiri ni ikintu cyiza cyane kuko cegereje abanyagihugu ibyo bahora baza kure bizogabanura imanza bigabanure n'ingendo abantu baronke eh, umwanya wo kwikorera twabone kwiteza imbere mugabo kandi ubwiye ukaraba abo bacamanza cumi na batanu ku mutumba wa rusazuma canke muri karati burya amatata aba ku mutumba ni menshi cane nico gituma abashinga ntahe baguma bakenewe kugira ngo bamire ibyo rero bizogabanura cyane ibyerekeye imanza Adrien Sibomana akaba arongoye urwego rw'abashingantahe akaba yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Moyize Misago ukwemeza kubahiriza akarangamutima kumwe bw'abarundi hamwe no gutunganya ubuzima bw'igihugu biciye mu mu bumwe nivyo bice bikuru vya nyuma bigize ubumwe bw'abarundi muri ibyo harerekanwe ingene biyemeza ukubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu n'ibindi byinshi tubisomerwa na Vestine Butoyi ubuherutse twarababwiye ibiri mu bice bibiri bya mbere nyamukuru muri bine bikuru bikuru bigize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uyu munsi naho tubabwira ibiri mu bice bibiri bya nyuma by'ubumwe bw'abarundi mu gice gikuru cyaryo cya gatatu biyemeza kubahiriza akarangamutima k'ubumwe bw'abarundi aha basigura ko bidahagije kwiyamiriza amacakubiri gusa mu gihe badashobora kwerekana mu mibereho ya misi yose inyifato ijyanye n'akarangamutima k'ubumwe bw'abarundi aho berekana ko bategerezwa kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu kubera ko ubuzima bw'umuntu bwubashwe kandi katamvo n'imwe yotuma umuntu n'umwe ashobora kubugirira nabi gusubiza hamwe n'umuntu bwiwe nyene berekana ingene igihugu cyaciye mu bintu bibabaza byinshi byakoze ku bijyanye n'umubano bigatuma haba kutizerana ukwikekana ndetse no gucafuza ishusho y'igihugu kugira ngo ivyo vyose bikugweho hakwiye kwisubirako bagahana ikigongwe bagasubiza hamwe bose kwemera ko bose ari abarundi imbere ya vyose kurwanya akarenganyo gutsimbataza amahoro n'umutekano guteza imbere ubutungane hamwe no gushyira imbere ineza ya bose mu gice gikuru cya kane ari nacyo cya nyuma kigize ibiri mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi biyemeza gufata ingingo yo gutunganya ubuzima bw'igihugu biciye mu bumwe muri kino gice barerekana ko akarangamutima kumwe bw'abarundi gategerezwa gushyigikirwa mu ntumbero yo gutunganya ubuzima bw'igihugu biciye mu bumwe biyemeza itunganywa ry'igihugu mu ntwaro rusange. aha basubira kwemera ko bagize umuntu umwe kandi ko bashaka gutwagwa nk'uko bagize umuntu umwe nyene bategeka ko intwari iyo yo yose ije yisunga iryo shaka kandi igatunganya igihugu mu nzira imwe gusa y'ubumwe bw'abarundi nta ntwaro n'imwe cyangwa itegeko biciye kubiri biri n'ubumwe bw'abarundi bizokwihanganirwa na rimwe mu Burundi biyemeza kandi ukubahiriza agateka ka zina muntu kubera ko abantu bose bavuka kandi baguma bangana mu mateka no mu mategeko ko umuntu wese ategerezwa gukingirwa baremeza n'iterambere ry'igihugu n'umuco w'abarundi ubumwe bw'abarundi rero bukaba ari ubw'abarundi bose ndagushimire vesine butoyi dusaba imbwa bw'ibyuma tumirira amateka tubandanya n'amakuru yacu isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri sitidiyo za radiyo isanganiro tubandanirize amakuru yacu muyavugwa mu gisata cy'ubutunzi kutamenya inkaratasi zikenerwa mu rudandazwa ndengambibe ukubura ibiro vya oberi ku mipaka ya komine cendajuru kigamba na gisagara mu ntara ya cankuzo Zimwe muri izo nkaratasi abo badandaza bato bato bakora urudanzwa canke bifuza gukora urudanzwa ndengambibe batari bwamenye ngo nuko kiretse igitabo kiranga umudandaza na nimero ndangakori ni hongera ko ifagitire urupapuro ndangamamuko hamwe rero n'intonde z'ibidandazwa birabwa n'udandazwa ndengambibe abo badandaza bato bato bo mu ntara cyankuzo bamenyesheje ko kiretse ko gukora mwene urwo rudandaza bigoye muri kino gihe cya covid ngo ni uko mu ntara cyankuzo hari umupaka umwe gusa ngo nawo nyine udatunganijwe neza ari wo ucamo kandi ibidandazwa bishoboka cyangwa byinjira mu ntara ya cyankuzo bivuye mu gihugu cya tanzania uwo mupaka bagawumo ukaba uri ku rubibe rwa komine mishiha ihana n'igihugu cya tanzania ukubera rero mu yandi makomine ahana urubibe na tanzania Atabiro biro bya obe biriho rimwe na rimwe abadandaza baca mu binywa bagiye kurangura ibidandazwa muri Tanzania canke babishoye muri ico gihugu nyene mu gihe rero abadandaza batomorewe ko bivanye n'amasezerano Burundi bwagiranye n'ibihugu bihana imbibe ibidandazwa bica ku mipaka muri mwe n'urwo rudandazwa ngo ngo biba bizwi kandi ntibirenza amadolari ibihumbi bibiri ayo masezerano rero nayo nyene ngo abadanza ntayo bazi eka n’ubwo rutonde rw'ibidandazwa ntago bazi uwaserukiye abakora urwo rudandazwa mu burundi akaba yasabye oberi kwerekana izo ntonde z'ibidandazwa no kugabanya amakori muri kino gihe cya kovide muri iyo bereho bakaba bamenyesha ko muri kino gihe cya covid kovide mukamenya rero ko no gushika ku mupaka wa gahumo bidakunda korohera abadandaza mu cyankuzo bivanye n'ibara ribi ry'ibivu rija aho imishiha utera uja mu gihugu cya Tanzania iryo barabara rikarimwo n'ibinogo mu cankuzo Reyimo Mudende Radio Isanganiro ndagushimire hanyuma mudende mu makuru avuga mu gisata c'amagara y'abantu abantu bangana n'igihumbi na mirongo itatu n'icenda nibo bapimiwe mu wa bibiri na mirongo ibiri indwara ya kanseri nayo abagera ku ijana na bane bangana n'ibice cumi ku ijana nibo batowe ko bafise ibimenyetso vy'iyo ndwara ivyo bitigiri bikaba bitangwa n'ikigo bujapati gipima indwara ya kansera ya kanseri akaba ari mu gihe itariki ya kane zero ari umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya kanseri urwaruka rurikiye mu migambwe rukeneye iterambere kugira rureke kwinubana bivugwa na Omar Juma arongoye ishyirahamwe z'umu DPCD mu gutanguza kuri uyu wa kane ibiganiro bidakumira bihuza urwaruka bafatikanije n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange amenyesha ko ivyo biganiro bizonashika hanze y'igihugu cyane cyane mu makambi y'impunzi ni hano dusozera amakuru twari twabateguriye ariko kuba yafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize amabanga y'abahuza azotuma imanza zo ku mitumba zinyaruka kandi zigabanuka mwamuteza abiri Adrien Sibomana yavuze ko amabanga y'abahuza asa n'ay'abashinga ntahe nubwo baba batatiwe bamwe mu madandaza bakuru urudandazwa ndengambibe ngo ntibaze urutonde rw'ibidandazwa ndetse n'inkaratasi zikenerwa muri urwo rudandazwa